Astăzi este sărbătoare ziua sfântă, Să mergem cu toții, cu drag ne așteaptă Domnul, Să mergem cu toții în casa Domnului.